Beraz, hasi dira neurria bereziak eskatzen eh, kolektibo hainit, eh, gu barne, eh, besten artean eh, eh, adintxuenak eta larrikieri direnak bere ala eskatzea, espalitik eskatzen dugun bezala, gaur egun, be, are justifikatzen da eh, aldarrikapena, eh. baita ere, eh, eh adibidez, konfinatzen diren uh, presoak ez izaitea bakarrik ziega batean, baizik eta inguru ospitaleko batean, ez? Eta baita ere deiak, telefono deiak eh, oso, oso gareziak direnak bedoainik izaitea, ez? Lideren krisi denboran, eta olako neurriak uh, eskatzen dira bai. baita ere, sendotzea uh, kartzelan diren ekipa medikalak, zintabakigu, leku gehienetan zeskasa den maia hortan ere.